บุ๊กทูห้าสิบห้า ปัญจวันนปัญจวันนการทำงานกามกามคุณทำอาชีพอะไรคะอนายก काय क ाต क र त ปน प ण काय ามกั र ตา สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ มาเจปติด็อกเตอร์อาเฮตมาเจปติด็อกเตอร์อาเฮตดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง มีอัธเวรปริจาริกามนุนกามคัตเตมีอัธเวรปริจาริกามนุนกามคัตเตอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ आम्ही लवकरच आमचे पेन्शन घेणार आहोत आम्ही लवकरच आमचं पेन्शन घेणार आहोत แต่ภาษีสูงมาก पण कर खूप जास्त आहेत पण कर खूप जास्त आहेत कसू आणि आरोग्य विमा महाग आहे आणि आरोग्य विमा महाग आहे หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต तुला आयुष्यात पुढे कोण बनायचे आहे तुला आयुष्यात पुढे कोण बनायचं आहे หนูอยากเป็นวิศวกร मला इंजिनियर व्हायचे आहे मला इंजिनियर व्हायचं आहे หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย मला महाविद्यालयात जाऊन उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे मला महाविद्यालयात जाऊन उच्च शिक्षण घ्यायचं आहे ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัดมีประชิกษนาร์ธีอาเฮมีประชิกษนาร์ธีอาเฮดิฉันมีรายได้ไม่มากมีจัสต์กัมวัตนาฮีมีจัสต์กัมวัตนาฮีดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ मी विदेशात प्रशिक्षण घेत आहे मी विदेशात प्रशिक्षण घेत आहे นี่คือหัวหน้าของดิฉัน हे माझे साहेब आहेत ते माझे साहेब आहेत मी दी माझे सहकारी चांगले आहेत माझे सहकारी चांगले आहेत เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอดูปาร์เซเจวันอามีแคนตินมาเถกเหตุดูปาร์เซเจวันอามีแคนตินมาเถกเหตุดิฉันกำลังมองหางาน มีโนครีโชดัตอาเฮมีโนครีโชดัตอาเฮดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว มีวั์ชบ์ร์เบรโรสการอาเฮ मी वर्षभर बेरोजगार आहे ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก या देशात खूप जास्त लोक बेरोजगार आहेत या देशात खूप जास्त लोक बेरोजगार आहेत กรุณาไปที่ www.book2.de